وجهك kedua, kekubur, kedua, ketiga, seterusnya. Kono naik istirahat kakulurno, kaku Allah, itu benar. Kodo karo rojo, utawa presiden, presiden pertama, presiden kedua. Da fer on, fer ceritanya Fir'aun pertama dia ini laku nyate Fir'aun kedua bisa kecil ganas asalnya tukang Joko kuburan ada rojo ini pesahian kuburan dicegat terus dilihat aku jadi ber من جاء آلان سيكي تمنك عني آلا فرعون إن فرعون سأبلاني آلا فرعون فرعون سأبلاني سوف سينكاني أنو دلو مورو سيمرينا تاكي Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Uzair, Nabi Khizkir, Nabi Syafir. Nabi-nabi saya ngadepi Bani Israel. Itu pertama Nabi Musa. Kita juga kakaknya Nabi Harun. Nanti yang terakhir ngadepi ke Israel, mimpin ke Israel, Nabi Isa. Firman sabdarane wis ketekanan putusan. Nabi Musa, Nabi Harun, sabdar wis ini dorang gelem iman. sing anak wis ra gelem iman ing Gusti Allah malah ngaku pangeran Pokoknya Quran di Nadika Anak roh kubuhul akhlah Itu ucapannya merah Aku di pengeranmu sing paling dulur bakal laket ngaku pemerat Terus sehingga aku al ana rabbu ul akhlas jadi kelas gadanya ini keberatan dekat Nah, Fir'aunnya nanti melontoh, melontoh udah hampir, melontoh udah sekutus, Kaisat melontoh, Lengati melontoh, Nah, itu Petang atas tahun, ratau loro. Bang ratau loro ku rape. Olane sing ape, waku tau loro, tau waras. Atas kajian nanti netika, lahai raja hati, lahai jasto mojisto, walahai jasto mojisto, khairani abdin ora ape. Wong layas kemujis ora ora ape. Wala jan aku padu ora ora ape. Ora ana sapa alhamdulillah termasuk ape. Tau kira aku e alhamdulillah termasuk ulang kabeh. Iki hadis satu ora ke wong ora tau loro ora tau kelangan duit ora ke. Ya. Petang atas tau ora tau loro. Kecilan ngompor kota, ngompor wedus, Nah, pertambulan dina lah bisa. asal-asalnya ngaku jadi pangeran nulayani umumnya manusia. Manusia petang puluh dina bisa. Rata tau loro petang atus tahun. Mulane sembrono kagum aku jadi pangeran. Wis tau dijo diprengetake karo Gusti Allah. Kula mun sering nerangake wong langsung. Istana Fir'aun itu tinggi laut. Nah, luar laut. Tadi luar biasa istana. Dicoba Gusti Allah aliran sungai Bengawane macet. Laraan melumpuh kamisar istana mundur-mundur nanti pirang-pirang dino gosok. Ini penyakit dan cara saiki kolera dan cara Arab tohun rasanya bangunan penyakit ke keflu esok lara sore mati sore lara esok mati tohun rakyat Timo jadi oh, Timo murah pakai saiki tapi jangan berada dana Timo Timo ora sine Fir'aun sebagai Tuhan bisa mulai larahan kotoran sing sebagai penyakit darah iso milano pengakuan Tuhan Fir'aun dicabut ora sine Fir'aun Fir'aun itu mengerti ya, jadi belum bosan. Padahal karakter-karakter itu ngerti, orang si haram itu ngerti, orang pokoknya ngerti. tapi belum bosan. Ya. Wong selingkuhan ngerti lah tapi belum bosan. Tapi Fir'aun ngerti lah, jadi menungso ngerti, tapi belum bosan. Tako rene di penjiwa aku tunggu kira-kira pirang menit dan ono masuk kamar sholat sholatnya nggak ada syariatnya nanti musa sholat Dan sajrone sholat berdoa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun sebatas pengakuan kula sebagai Tuhan sakan tambi Gusti, kula kepengen dantes Tuhan sekedap awon. Engkak, ana suara hati, Pengen wong apes manusia sing apes tak jajan suwargo sing pangkate dhuwur. Tapi nek sing sembrono aku Tuhan, kowe dadi intip neraka. Adhilu ala Fir'auna asaddal adab. Asaddal adab, kata desiksa. Cara pepir, Ya Allah benci urusan akhirat. ya Jajah inti Allah monggo mawon. Nekulo saman turuti kepengen jadi pemerah sekejap mawon. Omongan itu. Wong nekat nekat tengah. Rumasa ne, seksa akhirat jen, penuh rumasa. Eh, terus anak istidraj istidraj itu bahasa Arab cara jawane pemelulu pemelulu jawa sepeda naik arah muka yang mana tak turuti malah dituruti jadi wong nakal kadang-kadang keturutan itu pakai nongkrong Aja nanti majelis taklim cuma pacar jumpa yang paham wong nakal-nakal keturutan hajat itu angkeh tidak ada takut tidak lebih on mulai enggak ada takut yang cerita kan dia aku selagi Tak sampai pun orang dalam kalbu Kayak ngono karo tak turuti. Berot wetu. larangan itu dingin itu ya. Terus pengakuan Tuhan kembali. Dan kepengen jalan Tuhan. Padahal sakitnya Fir'aun itu sama sakit nyingali. Dengan museum Mesir. bangke, ojo meja sate. Bangke nebel, ane sama kepengen nengali sakit. Sama dia karena ster, akhirnya bodoh di mesin dengan ekairo, sangat dengan posio. Akhirnya ibu, ono, bangke nebel. Bersama dengan ekoran, bangke nebel, ono. iku diselamatake dening Gusti Allah ora hancur. Dadi wong kafir tapi ora hancur. Keterangan oleh surat Yunus, juz 11. Kuala jauh manunat jika kita jadi kasih naku nariman kholut baka ayat kita diberton, awakmu tak selamat eura eh, tak kami Sengkau sangka, Sengkau puri cemersi. Itaku nalilan khalbaka ayat. Bisa mana kepengen resi, Bangke FBO sakit. Tapi dengan Mesir, Kula nate takut salahuddin, Salah uji kukus tat dari Mesir segi tugas kampus mulan dengan madrasah taswir betulah Ebenes. Salah uji takkan mohne keke-keke juga lebih lagu sepiro. Salah uji ketika memang karai madrasah Iki zaman Nabi Musa termasuk cebol. Nabi Musa lawan 10 meter. Tapi ini rong meter. Rong meter seberapa. Tapi nanti juga kalau saya ini yuk duhur. Tapi kalau ada orang ini cebol. Tapi sebenarnya otak kalau ini ngadepi Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yanebi. Kan daru, Kodoh goro ake pehon sakbarane bi ayatina kelawan ayat jago jago ikson Allah kuliha sekakane ayat. Sing dimaksud ayat di pertondo. Nabi Musa jele kerabia renate bi pehon kutiwa di pertondo ini Allah. berada acara sakit mukjizat mukjizat nabi Musa ono macam songo songo sing terkenal muluru siji tongkat tongkat nabi Musa naik langsung jadi ulo buatan koyok ulo buatan jadi ulo Bandung dan අස්ථාගෙන අපි පොෂාගයක පෙත් සිතරකේ සමරත් කාය සූර්ය කාය සර්ගයේ සතියෝ වරක් පෙත්තා පොෂසරතේ සර්ගයේ වෙදෙත්තා වලගෙන අපි පොෂාපතින් දල් අතපි පෙර ඔන්න ස්ථානම කිචර අකේ කනාගෙන අපි අර මන්ද පිපෙර ඔන්න ස්ථානම sebagai mujizat ini nempel Allah Allah dan ingat jadi beda gak lain rakyat maju antara Nabi Musa tidak sampur baca ketingat Nari wati jasa dong kate Wanteng Ngajak perasu Melayu terpilih-pilih Corok bahasa Ewa Musa Kepentet-pentet tangko tangko tangko terus dicek ke bocah ke dokter saya dicek ke angin bencangnya men dicek ke itu terus langsung jadi penduduk jadi dokter itu nah berangga nyerti akan pun jaga ini ojo mandi masyarakat gagal berkat sebagai Tuhan, berkat orang-orang awam itu sihir. Jadi, mujizatnya Nabi Musa dianggap sihir. Karena melakui rakyat. Terus melupakan tukang sihir-sihir pirang-pirang. Dianak-anak, lomba sihir, lomba tenung murai antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara. Dan juara-juara, orang bintang puluh loro, tukang sihir. Ngadepi Nabi Musa. Nabi Musa kusah seake karena tukang-tukang sihir, gue ngaku, eh, ojo wani karo aku. Kata-kata. kalah teh mesti kalah harus tetap kalah menang kurang caca Resmi ke aku, resmi ke. Tu kapsi ke tu kapsi ke, nekak no kalah kalau tong kapsi ku sakter. Dibandek, bergerak, kalah mencuai sampai gerak kaya ulo. Boten dadi ulo. Kaya ulo. Boten maskaji ulo. Boten sake. Ilmu sihir itu boten sake. Kalam dadi ulo. Ulo tenan boten sake. Tengok naik itu sihir. Jadi kaya ulo. Terus Nabi Musa dikali kerja Allah, Pandungmu, Tuhanmu, Bantik, Bantik. Kalar-kalar tongkat tongkat tukang sihir. Sing koyok kulo, dipangan, dicaplok. Dicaplok karo ulo, tongkatnya Nabi Musa. Ini kesek tongkat jadi ular nyamplok kalar pendong sing kaya ulo saktre tongkate ora lemu tongkate iki boten lemu kaya wong permanan kok Balik ulo, balik kecung, ya biasa itu. mulai tukang sihir langsung tunjuk karo Nabi Musa. Amanna firabbi haruna wa Musa. Aku saiki percaya rek pengenane Nabi Harun Nabi Musa. Sebabnya apa? Harun sihir itu gak ada. Pertama, dia diulang itu buatan esen dengan Musa. Nah, Nabi Musa, tongkat dari Allah, betul kaya Allah. Jadi mesti betul nyaru sisir. Mulanya itu percaya. Lahir karena ini zaman kesannya kertas. Wong nakal itu, omongannya selalu nakal. Iya supaya rakyat ojo percaya baru Nabi Musa caranya biaya. Web kan Tukang sisir-sisir web mesti tak hukum, tak pateni, tak penggal. Kanan kenal sikil kiwa, kanan kiwa sikil kenal. Fir'aun kancam. Berartimu satu pemimpinmu. eka anu ada bukaya dari. Jadi itu tuh guru. Usai itu tukang sisir guru. Jadi itu apa sampe semangat gak turun ora iku leng lakui rakyat ora ne wong gede-gede nek apa wong kadung keliru itu dibela nek wong gede-gede ada apa cilik-cilik sak kula jenengan bawa nek keliru ya keliru ora wae manusia sok lek Bawa sana waktu itu, dan dibela. darane ijo mesti bapak pikiran paling mur darane darane nek wong kecil-kecil iku ora gelem jabut wis kadung muni dadi orang ana contone pirmane Rete per asabdalane ora mari Pak Abadna maka dong pasti son ekber bahasa kalane akhda aziz dan kalaman temonten penuh pesahen dan kang rosok karena mengkaji dan kang loro kuoso itu penuh bahasane Allah carane piye Fir'aun sabarane kira-kira ana rong juta ilek janji jadi Gusti Allah makan wong rong juta gampang. Caranya piye? Nalika Fir'aun ngamuk. Terus perintah jenderal-jenderal esok esok. Musa sambarane itu rampung entek kafe. Musa sambarane itu rampung entek kabeh. tentara Rom Yudha dikerahkan. ne, Malaikat Jibril disini Nabi Musa. Musa we kemendua sama kota Mesir ini. Tentara mu bala-balamu dikabari. Kota itu. Jadi rencana Fir'aun esok Garune Nabi Musa wis nyingkir sakarane ana 600 selawe ewu 600 selawe ewu Barang wis tutup pinggir Saya kelawakan Tentara Belon langsung kuda cepat tentara Nabi Musa Bani Israel wong nangis-nangis, Nabi Musa berkumpulin ke ngajeng laut, buli tentara Fir'aun, dan kita berkumpulin. Bersurah sama ngomong-ngomong, rauh sama-sama, aku ini pangeran. Aku ini pangeran, itu urusan yang pangeran. တော့ကလုံးရာတိညောသဗ္ဗနေလာဝိတာလာဟောတိသာတ္တရောပဉ္စတုံကတိကုလုံးအခုဗမာနာပြင်းလို့ရှာမောရာဟုတုသာရာဟုတိယောဟောတကောရောပညာတ္တရောပဉ္စတုံကပါဒါခေါ်ဆက်တဲ့ကုလုံး Mendangan, kita apa itu mesti ngono matur. Tapi Nabi Musa ku mantep. Lautan jadi gunung. Gunungnya, metu darahnya rolas darah. Sedar. Sedarahnya Nabi Musa, pada Israel itu juga enak jadi saat biji lewat kasih biji. Ya, mereka Jibril jauh, eh cepat, cepat, cepat, cepat. cara Fir'aun harus dekat arep kono. Jarane Fir'aun ngerti nek itu lautan. Gula pun lautan, jarane Fir'aun ngerti. Jadi digerak apa? Tapi si Indonesia lahirnya dengan ulama. Jalan lanang itu setengah jalan beda. mereka Jibril dikawin Gusti Allah jalan beda. Ngomong-ngomong itu. Cara film ngono Carane malaikat Jibril ngangkei jarane Fir'aun. Ya, ya jalan lanang ke jalan bedo ngajak mawon mulane wong karo ngajak eh kan ngene terus ngajak lari perkara cinta cinta adalah Buddha. Oh, Cinta adalah Buddha itu namanya hadis. hubungan saya yu'mi wa yusif. Cinta adalah Buddha. Lali itu lautan. Lebu kabeh. Sak tentaranya. Sehingga mereka Jibril giring tentaranya bisa minggir secara Fir'aun masuk lautan. Dadanya wis dapat lautan kabeh. Nabi Musa dijauhi Gusti ya Allah diwajibkan sabit mana gunungnya? Gunung disabet dari lautan mana? Saat nalika tentara Fir'aun mati kabeh. Jadi Gusti Allah rusak mati kapan pun kaya pun. itu tidak beres, kita tidak tahu bahwa darum abda sisim muktasir. Ini riwayat saja kami nabi, disyakai saja ku karpuhres, dan yang ku jahat, ambula hatiku. Terus orang kafir-kafir, dunia ini kaya nabi. Aku alukum khairun, dikulah itu, anglakum darah hatum disebut. Apa tau saiko kafir-kafir pun luwe apek nikula ikuti dibang kafir-kafir efir otak galane. Apakun apa saiku kedua sirok gara atun bibias. Bibas seko anak pinjukuli kesebut dengan kitab-kitab kuno. Apa kok kafir-kafir kuras diwa apek. Orang yang kafir-kafir tapi apek. memperoleh keistimewaan di ras yang mencapai Islam. Mati nggak nanti dijawabin Masya Allah kan menangi ngono. Aku farukum khairun min ulahiku amlakum baro atu bisyukur. Apa wong kafir-kafir mewakti, wong kafir-kafir apa banyak bisras yang mencapai Islam. Thank you. Terus ayat canda itu nanggapi ucapannya Abu jahar nalika perang Badar. Perang Badar. Abu Jahal itu berarti sebu lengkap kuda bersenjata lengkap. Kanjeng Nabi berarti namun terlalu atas telung belas jalan wae ping Iku Abu Jahal sumbare. Buka suara Muhammad. Aku rasa kal kalah nanggepin gue. Lo ku Seru berkuda senjata lengkap mu mau kira. Diudah-udah ini. Jadi dijelaskan secara singkat. Hanya puruna balik ke ucap sama kafir Mekah. Umar Quraisy. Nahnu jami'un munnasir. Utai kita wong kafir Jadi untuk golongan munnasirun kang bakal menang. Kita bakal menang. Nalika sumber Abu Bakar, Abu Jahal sumber sing kaya Kanjeng Nabi miris Ya senajan kanjeng Nabi guna bilang Rasul. Rasul miris wah ono pada sifat manusia. Terus kanjeng Nabi istighosah. Ya, keterangan istighosah itu keterangan Quran. Ojo diarani orang-orang dalil. Surat Al-Anfal jisomo ayat somo Tak berani mana surat Al-Anfal jisomo ayat somo كان الاستغاثة آيتين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مرتبين وما جعله الله إلا بشاركم ولتطمئن في قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم cerita orang umat Muhammad dan nalika seliramu karo sahabat anana istighosah istighosah ku bahasa Arab coro Jawane sebab sebabnya kanjeng Nabi ditantang jahat Jahal sumbare kaya pun istighosah kanjeng Nabi cuma kendare kanjeng Nabi le istighosah le ndonga ya Allah Gusti kupar buka-buka tungkap sedaya orang ono. Rasanya ramen. istilah istighosah kami nanti mata bersih Allah. Allahumma in tahrik hadihil isadah lam tuktab fil ab. Ya Allah Gusti, nganti golongan pulau kalah jenengan boten badhe isentak yang tenging bumi saya marfat kandas Allahumma intahlik intahlik hadihil misalah lam tukbat fil Ya Allah Gusti nek nganti bolone kula kalah jenengan boten disembah tiyang tengene bumi. Anjis wahdakan lagi wahadabu li ibadikal mu'mini Mungkin laksana akhir dengan Gusti janji ikan sampun sampun menikahake. Mubeng-mubeng nanti sampire tiba. Terakhir itu tenanan. Sampai tiba orang kerasa. Abu Bakar ngerti sampai di pundut, pasan dan pundak, visi-visi. Hasbukal pun eh, cekap, pun cekap. dan kemana, Tidak pun kakak. pun terus perang raja Kau malaikat sing medun sama langit sebisan sewu berguja terserga tambah rongeku telongeku dan berguja terserga tambah mana rongeku berarti lima ngeku berguja terserga jadi terserga itu buat pakaian yang mengharap ya anu lucu-lucu serta itu pakaian orang itu keliru, serta itu busana muslim malaikat-malaikat malah nek wong Arab iku igelan wong Arab iku igelan mesti sebanan akhirnya perang Badar menang bidang Islam. Nah ini diterangkan nah, Islam ini sayur zakul jangkung wayuwayunat duhur. Ngadep ya Uja Halik ngomong umum. Satu jamu bakal cuplayong ake al jamu muso. golongan musuh. Wayuwayunalan modong balik sopa golongan musuh abdu burohing. Budi ini, tegesi melayu ngecici. Bakal golongan mukara, wedo melayu. Saya tidak berjamu, jadi nanggati ucapan Abu Abu Jahal, sehingga mesti benar. Nalika perang badan itu Abu Jahal termasuk yang mati. Wong Islam ini, wong kafir pitung puluh. Sing ditahan pitung puluh. Wong Islam enggak korban namun sekawan melas berarti kemenangan di pihak umat Islam. Itu seksa dunia, enggak seksa akhirat. Dari Abdul dari Utari, seksa kiamat, mau hidup itu tanpa ancaman wong kafir, wasa Abdul utari seksa tidak kiamat. ada itu lebih hebat ada luwe hebat wa amaru luwe jasa ada luwe hebat wa amaru luwe jasa rasa ada luwe baik dengan desa dan dibanding kalau sektor dunia besorak tadi kami semua orang tinggal berjirimi habis dolar eh wasyuk habis dolar wakmanu